має допуск у два мікрони. Потрібна ж точність в десятій долі мікрона. Так Володимир Сергійович поміркував, кілька пристроїв винайшов і таки робить наконечники перший сорт. Тобто оті самі випромінювачі електронів, без яких і машина наша не машина. Була в нас японська делегація. Ми їм показали полюсні наконечники. Не вірять, що на цьому верстаті наконечники зроблено. Володимира Сергійовича ми показали їм, теж не повірили. Отакий наш окунь. От про кого пишіть товариші. Класики ж уміли. Написав колись Лісков про лівшу. А лівша ось він поруч із нами живе. Всіх японців заткнув. Виникла коротка і чомусь напружена пауза. Знаменитий токар задириковато глянув на нас. Що ж ви не запитуєте, як і чому я досягнув, навіщо на інженера вивчився? Он у Японії дірки у діафрагмах таких машин, як ми робимо, голочками протикають взагалі без освіти. Тиць-тиць. І десять ангстремів без диплома, наче сніг на зеленому листі. Володимир Сергійович Окунь дивився на нас зі свого помосту, і я подумав, що йому, напевно, за сорок, і ми з ним майже ровесники. Але як же по різному долі склалися? Тієї ж миті я викреслив цю думку з пам'яті, бо ще дяка долі не бувало поколінь, складених з людей однаковісіньких. Бо уявіть собі такий жах покоління токарів чи покоління письменників. Хлопець, що працював на сусідньому верстаті, натиснув на чорне кружальце кнопки, вимикаючи електромотор. Не скажу, щоб стало тихіше, бо гуркіт великого сусіднього цеху залишився тим самим, що й був але стало веселіше. Уже двоє робітників приєдналися до нашого гурту. Годик глянув на годинника і почав квапити нас, роблячи обома руками щось подібне до повільних рухів лелеких крил на зльоті. Ходімте, сказав Анатолій Георгійович, чекають. І замахав руками швидше, мов би набирав висоту, пластичний, як Майя Плісецька. Я глянув на долоні токаря і зрозумів, що чоловік той чомусь хвилюється. А це Віктор Козиренко, молодий наш спеціаліст, теж токар, сказав окунь, міркуючи про щось своє. По очах було видно. Віктор Козиренко, значить, на новому верстаті працює, не лівша, на щастя. Анатолій Георгійович Годик напружився, наче збирався відкрити відповідальне засідання. Шановні товариші, голосно проказав він, тут цікаво, але в нас виступ. Володимир Сергійович Окунь з розмаху поклав книжку розкутого на верстат. Молодий Віктор Козиренко ступив крок уперед, і третій токар теж вимкнув двигун свого верстата, приєднуючись до гурту. Годик робив подальші спроби злетіти. Свинцевий лебідь, подумав я, чавунний метелик. А мій сусіда, винахідливий тактик Микола Гулько, розуміючи, що виникла напружена ситуація, хоч і не знав, як не знали всі ми, з чого напруженість та, широко усміхнувся цілому світові. В Миколи була на поготові така усмішка, коли всі вважали себе одночасно нагородженими нею, усмішка всім і нікому персонально. Дякуємо вам, Анатолію Георгійовичу, сказав він, звертаючись до Годика. Дяка вам наша за цю зустріч з героями, так так, і з героями буднів. Ми просто зобов'язані зробити їх героями своїх майбутніх книг. І зробимо, правда ж, товариші? На заводі імені Воровського.